el R, el R, Troy. Hace frío, loco. Hey. Es que la tipa está riquísima, sale por para arrebatadísima. Con su amiga que está loquísima, solo analízala. Te paga piso y una pízala. Esa niña tiene una raízima, porque ella está soltera, porque si me pa' como está riquísima. Soltera, porque si me pa' como está riquísima. Soltera, porque si me pa' como está riquísima. Riquísima, riquísima, riquísima. Soltera, porque si me pa' como está riquísima riquísima, soltera porque si me pago el moda riquísima, soltera porque si me pago el moda riquísima, riquísima, riquísima, riquísima. Es que la tipa está riquísima, también estoy peluche, siempre pone mi tema pa' que los vecinos escuchen, quiere que combinemos el celular y los estuches, y siempre la calibro y le dejo bonito el switch. yo que no creo que tú a mí te me cotice, si contigo pasé los días grises, con tremendo voltaje pa' que el negro te electrice, que ni siquiera cosas. Marquito tirando mi prosa. Que sé que no vas a llegar a tu casa. Y si te pones toposa, te relajo con un bron y me olvido que te pusiste belicosa. tú eres arrogante. Y vestido con otro elegante. Queriendo más allá de los implantes. Ando súper tosco, tosco. para que el choque tú me aguantes. Si no vas a ir, que entonces salte. Porque ya está soltera, putísima. Soy moda riquísima. Soltera, putísima. Soy moda que un hilo y vamos a la playita. Tú eres bomba dinamita, te hiciste el culo y ahora te la pica. Tú eres caldo y yo lo que tomo sopita. Tu huevito me lo sé, Puse un bañito para la mala fecha. Lo malo de mí que ahora dice usted, confirme que es lo que Si a mí nadie me presta para beber, cuando tengo saben que lo pongo bien. Para reventarte la pega, porque ese culo sí que otra liga. Los ladrones ella le dice siga, siga, ella nadie la despega. Me estoy bien privado para que yo la siga. que quiero hacer todo lo que ella diga. te soy arrogante. Y es que me porto elegante. Ahora mi no quiere ni que cante. Súbele al parlante, el y Traigo guarras con buen semblante. Rumbita pa' que el barrio se levante. Porque ya está soltera, porque puti, puti, puta, riquísima. Soltera, puti, y la sabrosa, lo sosa, ey, tú sabes que esto es otra cosa. Ey, confirma Silvanito, confirma Silvanito. Ey, Marquito Angulo, dile a tu artista que vamos a hacer un palo, puro saigueo, sadiqueo, ¿Ah? Fabián España. Tú sabes que es el R, el que la mente te daña, te daña, te daña. Ya. La buena con la mala, José de no trueno, que traiga la tricimoto. Directamente este cuarto frío. Follamos y votamos, no nos encarnizamos. b Music.